La ràdio limitat ve a 91.6 FM. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. Francesc, FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdios Limitat veia 91.6 FM. Tot i que el Congrés Mundial del Mòbil s'ha inaugurat avui a primera hora de febre de la mobilitat, ja es va instal·lar ahir a Barcelona, hores abans que arrenqués la fira a la seva nova seu eh, ubicada al recinte de Gran Via. La capital mundial del mòbil va exercir com a tal amb les seves primeres presentacions de nous dispositius i serveis. Samsung va mostrar una nova tauleta i Huawei un telèfon intel·ligent que defineix com el més ràpid del món. Amb tot, qui va fer una autèntica demostració de força va ser la Fundació Mozilla. El sistema operatiu que va presentar ahir, l'inesperat Firefox OS, s'alvira com una ferma amenaça per als programaris existents. De moment, Android de Google i iOS d'Apple poden respirar més o menys tranquils, però la reopció d'aquest nou sistema desenvolupat d'acord amb els estàndards de web oberta HTML5 pot ben bé aspirar a pujar al podi dels sistemes operatius més utilitzats. Per tant, Windows Phone i BlackBerry hauran d'estar atents per no acabar en una situació més compromesa que l'actual. La força de Firefox OS no només residirà en la facilitat d'ús i la llibertat que experimentaran els seus usuaris. A més, s'ha garantit el suport de 18 companyies telefòniques per distribuir aquest programari pels 5 continents, en aparells de LG, ZTE i Alcatel. Després en vindran de Huawei i segurament d'altres companyies que voldran aprofitar aquest sistema operatiu de baix cost, però d'aparent qualitat, segons es va veure ahir, per endinsar-se en els mercats emergents. Telefònica, un dels impulsors del projecte, ja ha anunciat que es col·locarà a l'Estat i a tres països sud-americans en els pròxims mesos. Els responsables de Firefox van recordar ahir que el seu producte respon a una necessitat semblant a la que els va dur a llançar el seu famós navegador, evitar el monopoli i atorgar més llibertat als usuaris. Així, tot i que existirà la Firefox Marketplace per a baixar les aplicacions més populars, també es podran adquirir directament als desenvolupadors o fer-ne algunes d'un sol ús. L'Ascent P2 és promocionat per Huawei amb el mòbil més ràpid perquè és l'únic del món que permet la descarga a 150 microbytes en xarxes LTE que, on funcionen, no pas a l'estat, donaven fins ara a 100. A més, la seva pantalla incorpora una tecnologia que permet ser utilitzada amb quants de tota mena. El més cridaner de tot és que una relació qualitat-preu prou competitiva per obligar la competència a pensar. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la això és tot un poble. Qui us parla i acompanya, Susana Ávila, Ricardo Malavé i Jordi Garcia.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 Serà al Casal de Barri, al carrer Manigua, número 25. Aquesta tarda a les 7 es realitzarà un nou Consell de Barri a Congrés Indian. Serà al Casal del Barri, al carrer Manigua, número 25 mentre que demà, a dos quarts de vuit, es realitzarà un nou Consell del barri de Pompastó. Serà al centre cívic d'aquest barri, a la plaça Robert Gerard 34. En tindreu més informació del desenvolupament d'aquests consells de barri en els propers dies en aquesta sintonia. Més informacions ens porten a parlar dels vehicles amb dos ocupants que podran circular a partir del mes de març pel carril bus BAO de la C58. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit modificar les condicions d'ús del carril bus BAO de la carretera C58, donat el baix volum de trànsit que registra i permetrà que per ell puguin circular vehicles amb només dos ocupants. El, Consell, el conseller Santi Vila ha justificat els canvis dient que s'ha demostrat que aquesta infraestructura tenia molta ideologia i poca pràctica. Abans d'una un, compareixença al Parlament ha confirmat que a causa del baix volum de trànsit d'aquest carril permetrà que ja d'aquí un mes o, o més i mig i puguin circular vehicles amb només dos ocupants en lloc dels tres inicialment previstos. Vila també ha recordat que aquest carril va costar 81 milions d'euros. Admès que el seu departament no està content amb el seu rendiment i ha començat per comentat per sentit comú que s'havia de revisar amb urgència a fi d'optimitzar el seu ús. La Generalitat va posar en servei aquest carril segregat el 29 d'octubre amb l'objectiu de descongestionar la C-58. La via coneix Barcelona amb el Vallès Occidental i que és una de les més transitades de Catalunya amb més de 150.000 vehicles diaris. La previsió inicial era que uns 7.500 vehicles diaris utilitzessin aquest carril, que està reservat per autobusos i taxis, motocicletes i cotxes que portin tres passatgers, així com per a vehicles ecològics. No obstant, el vial no ha arribat a complir amb les expectatives d'ús, ja que cada dia hi circula menys de 2.000 vehicles, que era una quarta part de la xifra prevista. Després de constatar que la nova infraestructura no compleix amb les expectatives previstes, la conselleria que dirigeix Santi Vila permetrà que els vehicles amb dos ocupants, conductor i acompanyant, un menys que actualment també puguin circular per aquesta via. I ara continuem parlant de que falten pocs dies per la, perquè pugueu es, mm, doncs, eh, accedir a una subvenció. Aquest dimecres és l'últim dia per recollir a la seu del districte de Sant Andreu, a la plaça Orfila número 1, les bases particulars per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la realització d'activitats i serveis del districte de la ciutat. El document també el trobaran totes les condicions i la informació per la convocatòria del 2013, també poden informar-los a l'OAC, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del districte de Sant Andreu, que es troba al carrer del Segre, número 2432, i al web de l'Ajuntament, que és http://www.bsn.cat. A l'oficina de subvencions disposareu d'un mostrador específic amb servei personalitzat de suport i revisió de la sol·licitud prèvia a la presentació en registre. L'horari és de dos quarts de nou del matí a dos quarts de tres de la tarda, de dilluns a divendres i dijous per la tarda de 4 de la tarda a dos quarts de vuit del vespre. Recordeu que és important aportar la documentació requerida que figura a la convocatòria. Cal tenir en compte que el projecte subvencionat subvencionar s'ha d'ajustar a l'any natural, és a dir, de gener a desembre del 2013, i que caldrà revisar els criteris específics, atès que han canviat respecte a convocatòries anteriors. També recordeu que per poder sol·licitar una subvenció per al 2013 cal haver justificat prèviament subvencions rebudes per anys anteriors, per la qual cosa teniu data límit aquest dijous. Per consultes referents a la documentació, podeu posar-vos en contacte amb el servei de suport als telèfons 932916946, 932916943 o 932916958 o bé demanant hora d'atenció amb els tècnics de barri corresponents i continuem parlant, ara ens centrem amb la Trinitat Vella perquè el projecte Binomio es dona a conèixer a través de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Com que dijous, de dos quarts de set de la tarda a dos quarts de nou del vespre, podeu participar al projecte d'il·lustració urbana Binomio fet per vuit joves. El resultat final el podreu veure a partir del 8 d'abril a la sala infantil de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia número 16. El projecte compta amb el suport de l'APC Sant Andreu, educadors a partir del carrer i del Servei de Dinamització Juvenil. I ja ho sabeu que com cada dilluns dediquem el nostre últim apunt als esports perquè ahir doncs, el Sant Andreu va empatar a un davant a casa de l'Ontinyent. Tres dies i mig després de jugar a la Copa, l'equip s'ha sobreposat a l'esforç i ha tret un punt meritori de la seva visita a un tinyent. Els locals s'han avançat al minut 59 amb un gol de penal que ha suposat l'expulsió de Rubén. Borja ha aconseguit empatar dos minuts després. Amb 120 minuts de partit a les cames i més de 1.300 quilòmetres en autocar a l'esquena, els quadribarrats han sabut fer un partit seriós en un camp difícil, com el Clariano. Borja, per segona jornada consecutiva, ha tornat a veure porteria en una jugada d'estratègia. La mala notícia és novament una expulsió. Aquesta jornada, qui no ha acabat el partit ha estat Rubén. L'Ontinyent ha començat portant l'iniciativa en una primera part que no ha tingut gaire brinto. Un xut de porta de John Uriarte, que ha marxat fregant el pal, i una repaltada de Chavero, que ha obligat Morales a estirar-se, han estat els dos avisos locals en aquest primer temps. Després, els andreuencs han agafat les regnes del partit i també han gaudit d'oportunitats amb una rematada d'Edgar per sobre de la porteria i dues de Borja en jugades d'estratègia. El partit s'ha animat en la segona meitat. En un minut 58, una errada defensiva ha propiciat la jugada del penal. Rubén derribava un jugador local i veia la segona groga. Fran Moreno, des dels 11 metres, no ha perdonat. Tot i l'1-0, la reacció ha estat immediata. Borja, en jugada d'estratègia servida per Quim Araujo, ha posat l'empat amb, un amb una rematada de cap. Quedava mitja hora, però l'equip estava amb un menys. Els valencians han aprofitat aquest factor i han apretat la porteria de Morales, que ha salvat l'equip en diverses ocasions. En el minut 71 el porter treia la rematada d'Hugo Salamanca. 5 minuts després, mateixos protagonistes i mateix desenllaç. I encara en el minut 77 Xavero topava amb Morales que es lluïa amb una gran aturada. Ja amb el temps complet, l'Ontinyent s'ha quedat amb un jugador menys per expulsió de Lluma que ha vist la segona groga. Per tant, el eh, resultat final, Ontinyent Club de Futbol 1, Unió Esportiva Sant Andreu 1. I d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem amb més informació aquí en aquest programa.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 L'acte va començar a les 7 de la tarda, va acabar cap a dos quarts de 10 de la nit i va estar presidit pel senyor Ramon Blasi, regidor del districte de Sant Andreu. Durant les gairebé 3 hores que va durar el Consell, els sandrauencs i les sandrauenques varen poder expressar les seves queixes i preocupacions per sobre, sobre l'estat de diversos equipaments de la ciutat. A més, a l'acte també assistiran la responsable del manteniment dels serveis de l'Ajuntament de Barcelona, la senyora Esther Santiago, que va explicar als assistents com actuar en cas de patir o observar algun tipus de desperfecte a la via pública. Un altre convidat al Consell, la divendres passat, fou el responsable del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Víctor Paracho, que presentà les mesures adoptades per aquest departament per tal d'aturar l'augment de les colònies de cotorretes de pic gris al barri. Després d'aquestes dues xerrades va tenir lloc el torn final de preguntes i queixes. Entre les diverses intervencions van destacar la dels veïns i veïnes dels pisos de protecció oficial situats a les antigues casernes de Sant Andreu. Aquests, amb qui varen parlar després, destacaven el deplorable estat de construcció de l'edifici d'habitatges, les múltiples deficiències que aquest presenta menys d'un any després de l'entrega de claus i la falta d'intenció per part de la promotora de l'edifici Regesa per solucionar aquestes deficiències. Estem amb tres veïns dels afectats dels pisos de protecció oficial de les antigues cases de Sant Andreu que tenen una queixa amb l'empresa promotora. Estem amb Jordi Mora, José Rodríguez i Eva Maria López de la Rica. Expliqueu una, una miqueta quin és el vostre problema. Ah, l'altre dia vam anar al Consell de Barri per eh, exposar-li les nostres queixes al regidor i al consistori en general perquè la promotora mm, no respon a les, a les esclateries vam comprar un pis, bueno, és amb dret de superfície però a efectes pràctics estem amb una hipoteca i aquests pisos tenien uns certs defectes, la qual cosa trobem que és normal per, per ser una nova construcció, l'únic en el moment de a eh, venir a arreglar-ho portem 8 mesos que no han arreglat gairebé res. O sigui, han arreglat potser alguna cosa en algun pis i després a part ens trobem amb problemes comunitaris força greus com goteres en els pisos que estan sota terrat, els últims pisos dels tres blocs que hi ha, de les tres escales, doncs tant al 12 de, les, de, de, de la torre alta com a les dues de cada banda tenim, hi ha goteres que els terrats filtren que no estan ben fet. Això ho trobem normal fins a cert punt en qüestió de noves construccions perquè sabem que l'edifici s'ha de sentar i provoca certes esquerdes que fins a cert punt és normal. El que no trobem normal és que la promotora a qui li has comprat el pis quan tu li reclames Mm, no, no, no respon, no respon, no respon a fer res. Ens hem trobat amb filtracions a, a, a nivell de, del pàrquing, a nivell dels trasteros, que s'han van inundar a finals de setembre i fins al mitjans de novembre no van decidir, per exemple, arreglar-ho, i perquè era un tema que, que hi era flagrant, però aquí tenim la nostra veïna l'Eva que té eh, goteres a casa seva, té, té dues obertures eh, al sostre, una al bany i l'altra a la cuina, y aquí ninguno ha conseguido encara arreglar y diuen que están fent cosas pero no, no, no estan fent no, sembla que imposible trobar una, una simple filtración. Hasta ahora lo que hacen son ñapas, porque te lo quitan de un piso y te lo ponen en el tuyo, pero el material es malo. A mí me han cambiado las puertas de la cocina dos veces y se han hinchado otra vez. O sea que yo aparte tengo las persianas que me las han arreglado siete veces, entre las persianas del comedor habitación, me entra frío por los agujeros de las persianas, tengo la humedad arriba en el techo, tengo un agujero en el cuarto de baño que entra frío, una, simple puerta de un armario que eso se hace y ya está, y te la ponen, la tengo desde el principio, digamos que no arreglan nada, pero lo más gordo es que estoy sin agua caliente y sin calefacción, que eso es lo más triste de la historia. Falta de suministros. Nos van a pasar bé un mes des sí. de, fins a finals Nos de juliol. Nos prometieron el 24 en San Juan que estaria, i, el, i de San Juan passó un mes més. I vam tenir, ens sembla que va, el, cap al 20 de juliol van, va arribar l'electricitat. Tenemos unas placas solares en en los terrados que están obsoletas porque no se ponen por en marcha porque las tiene que pagar la EGESA Tenemos una trituradora de basura que abajo está. Ens, pot, ens poden multar per no tenir plaques solars. És un edifici construït a partir de tal any i no té, les plaques solars no estan en funcionament. I jo tenc, per sí. posar la posta en marxa s'ha d'abonar uns diners que hauria, ho hauria de fer Regesa eh, amb la trituradora, com deia el José, de, de la, el sistema del de, el tractament pneumàtic d'escombraries, eh, igual. I també hi ha un altre amb el tema de l'arma incendis de del parking. Y los extintores tampoco estaban <clears throat> puestos, pero no había mantenimiento ninguno. Ni el número de la puerta nos han puesto, que es obligatorio que ellos no lo pusieran. El número es feliz Amar 5. El parking no lo dieron sin terminar, con agujeros en la pared, con goteras. Los trasteros se nos inundaron, ¿eh? que antes ya de coger los pisos ya se inundaron, que nos enteramos, no lo arreglaron entramos nosotros, se nos inundó, tuvimos que sacar las cosas del trastero, todavía está por ver a ver que arreglo han hecho, porque no nos fiamos, estamos esperando a que llueve a cántaros. Que, per exemple, les finestres eh, no són finestres dolentes, no, no és un mal material, no és el millor de tots, però tampoc segur, però està dintre dels, de, dels mínims exigibles i segurament per normativa. Però a l'hora de col·locar-les hi ha pisos que estan tortes, que no tanquen, i no tancaran mai, no podran tancar mai perquè estan mal col·locades. Y amb les, amb les persianes hi veïns que també tenen això, que per molt que s'intenti arreglar, tornaven a trencar porque están mal, mal Yo para entrar a vivir me tuve que poner un suelo, el suelo está defectuoso en toda la finca, pero aquí se llevó la palma, me tuve que poner un suelo antes que de venir a vivir porque me decían que tenía muy mal arreglo, me hicieron un arreglo, me hicieron una chapuza impresionante. A la mayoría de todos los vecinos le están perdiendo los radiadores, ¿eh? le pierden agua. Otro vecino tiene una humedad en el suelo otro, y estos son cosas gordas que valen muchísimo dinero ¿eh? que una comunidad no puede, no puede eh, mm. costearse. Que Regesa paga mes vencido, paga cuando le da la gana, y encima en eh, la comunidad paga la comunidad a mes vencido, y entonces nosotros nos tenemos que ver obligados a ponerle el dinero a ellos para que no nos corten la luz ni nada de los 70 pisos que tiene vacío. Y eso, vamos, eso ya no se puede permitir. Es humillante. Ah, el que està fent Regés és guanyar temps perquè passi, passi la garantia, que no sé si és un any, etc i, i, i guanyar temps. Bueno, però ja estem en procés de posar una, posar una demanda i si no ho tinc mal entès, un cop poses la demanda el, el temps de garantia es para. Ellos van dando largas, es su técnica. Aquí hay una persona que es un arquitecto de regesa que es el que da la cara. Nadie gordo da más la cara, ni el director, ni nadie de nadie. Nadie viene a hablar con nosotros, nadie nos llaman y nos van dando largas. Y encima eh, tenemos que aguantar que nos traten bordemente ¿eh? y que nos traten de una manera que no nos la merecemos, ¿eh? porque encima de lo que nos están haciendo, Nuria y yo, mi vecina, un día entramos en la asociación de, de, vecinos de aquí de Tramuntana Norte y nos hicimos vocales de allí y estamos llevando esto con ayuda pues de Jordi, José y, algún vecino más que nos está apoyando en esto, ¿no? Y seguiremos para adelante y llegaremos hasta donde tengamos que llegar para que la constructora haga caso. Ah. estamos dando una oportunidad al regidor de San Andreu, Raymond Blasi. Eh, tenemos confianza que él no lo pueda solucionar eh, us va posar en contacte amb Regesa, que és l'empresa constructora, eh, explicaré les vostres queixes. Sí, eh, de fet, eh, bueno, després fan una visita a postvenda, un cop tens els pisos, i bueno, allà se'ls explica, se'ls dius passa això, passa l'altre, etc. I, i, per exemple, les 8-9 coses, però meu, evidentment no és tan greu com el que té meva, està tot igual, ni, ni han respost ni, ni res. De tant en tant envien una carta et una carta a, la bústia mientras sabem que tenemos això y ya está. Que no, corresponde a nada a los desperfectos que tenemos, mm. por cierto. Ya está, nosotros esperamos que Raymond Blasi eh, nos diga algo el lunes o el martes, si no llamaremos a todos los medios de comunicación, se hará público por todos los sitios, televisión, radio, todo lo que quede, para que no engañen a la gente, no engañen a los de las nuevas promociones como Pueblo Nuevo. Y entonces, pues esta gente, pues darle un aviso de que tengan cuidado, que se lean todo, que no firmen nada porque sea del ayuntamiento sin leerlo, que lo hagan todo legalmente, digamos, que se lo lean con lupa y que, que no se fiende, que todo, porque sea del ayuntamiento, te digan sí, sí, sí, todo va bien, porque ahora resulta ¿eh? que nosotros estamos que no nos están arreglando las cosas. Este es el resumen. Nosotros queremos creer que el ayuntamiento todavía se puede fiar, Raimon Blasi nos dijo que nos diría algo y si no nos dice nada, pues serà públic. Uh -huh. Més, també el, també ah, és, un, és una pena perquè aquest barri, el projecte és molt maco, és un projecte el de casernes, ja sabem que hi ha una situació que ara és impossible dur-lo a terme, però bé, tenim, tenim aquí al costat la comissaria dels Mossos, l'escola d'aquí baix al carrer Potosí està oberta i també el CAP s'obrirà, ens han dit, d'aquí poc. Ahora Regesa, por lo que vemos, está haciendo algo. pero queremos algo definitivo, no chapuzas, queremos soluciones. Y los pisos están bien, porque son pisos pequeñitos, son acogedores, la distribución es buena, pero hemos tenido mala suerte o es que Regesta trabaja así. No es cuestión de mala suerte, es cuestión de Igual en su momento no había pues, alguien que estuviera Eso es lo que me dijo el mirando la obra, como se hacía que había tenido mala suerte. Y le dije, yo mala suerte no he tenido. Yo firmé ante notaria que me dabais un piso en perfectas condiciones. ¿Dónde están las condiciones? Entonces, ante eso, no puedes hablar con nadie de RGS así directamente porque ya ves en qué, en qué panorama van. Entonces, pues no nos queda más remedio que luchar. Tenemos pancartas puestas y bueno... Tendremos muchas más. A ver si con suerte pues se arreglan las cosas y no ni nosotros tiraremos a más ni nada. Exactamente, porque cuando tiremos a más iremos a por todas, aunque tengamos que hacer propaganda, mandarla, eh, en fin, lo que sea, lo que sea, para que se nos oiga. Eh, para que no engañen a más gente. En aquest sentit, Regés està fent servir la táctica del desgast y bueno, nosotros ens considerem tossuts de mena, o sigui que... I, i més és casa nostra y és el nostre futur. Es casa nostra, es un vivim, és, és el que en teoria la pluja, mm, del fred, resguardar del fred, mm, és casa nostra, y amb yo no s'hi suba Y amb las vidas de la gent, perquè eso son las vidas de la gent, no si suba Yo lo que quiero que regresa un firmado y sellado, con fecha, eh, con el DNI, con todo lo que haga falta, que me, a mí me garantice que me va a arreglar todo. No lo gordo ya no, lo gordo ya no, todo ¿eh? porque yo no me tengo por qué esperar que una constructora me arregle ...es ¿eh? lo que me tiene que arreglar. ¿eh? Ya me he esperado bastante. Y pues esto es por mi parte. Por la mía igual. Yo lo que quiero es que el bloque esté totalmente acabado y que podamos vivir bien. Desde el 91.6 de la EFM, Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Des de Radio Trinitat Vella seguirem de ben a prop si sí, amb la intervenció de l'Ajuntament de Barcelona i del regidor del districte Sant Andreu, el senyor Raimon Blasi, es solucionen els diversos problemes que afecten la vida quotidiana d'aquests veïns i veïnes de Sant Andreu de Palomar. Molt bé, doncs aquesta era la informació que us havíem de donar. Divendres va haver aquest Consell de Barri a Sant Andreu i demà, doncs, tal com us hem informat, hi haurà el de Congrés Indians, del qual eh, us en informarem doncs, en les properes hores. Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè avui és dilluns i els dilluns dediquem la nostra àrea de servei a parlar de la nostra llengua, a parlar del català.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 Bon dia. Doncs explica'ns què és el que tenim preparat per avui. Doncs avui continuarem amb el tema que vam començar la setmana passada, que és la commemoració del Dia Internacional de la Llengua Materna, perquè molts dels nostres alumnes doncs, parlen una llengua diferent al, al català i volíem cedir-los aquest espai perquè perquè ens poguessin parlar de la seva llengua mm? i perquè puguem escoltar les seves llengües i jo no m'allargaré més i donaré pas a, a les tres noies que ens acompanyen avui perquè es presentin i ens diguin una mica qui són, sí? Lolita, bon, bon dia. dia. Bon dia. Em dic Lola, bueno, Lolita, uh, ah, soc de Rússia, parlo uh, amb cinc idiomas, amb cinc llengües, eh, rus, eh, armènia, castellà, català i una mica anglès. Mm. Però avui us parlaré de, de rus, mm -hmm. de llengua rus. Gràcies, Lolita. Hola, bon dia. Em dic Cristina, sóc ucraïnesa. La meva llengua materna és l'ucranià, però també parlo en amb ucranià, cinc idiomes tinc. Jo parlo ucranià, rus, castellà, anglès, bueno, i ara català. <laughs> Molt bé, gràcies, Cristina. Sí, em dic Keiko, soy de Japó, eh, parlo castellà i tinc coneixement una mica d'inglès i ara començo a estudiar català. Bé, i el parles molt bé, Keiko. <laughs> <laughs> Moltes gràcies. De res. <laughs> Sí? I la primera llengua que veu aprendre, quin, quina va ser? La, la vostra. La llengua maternal? Uh mhm. eh, -huh. la meva és rus, la llengua rus. Uh mhm. -huh. La meva és ucraniana, ucranià i també rus, perquè abans, amb mhm. Unió Soviètica, tothom parlem rus. Uh -huh. Uh -huh pues, eh, sí, tota la vida japonès. <laughs> Lolita, però tu no vas néixer a Rússia. Ens no. pots explicar una mica el teu periple vital? Jo no vaig néixer a Rússia, jo vaig néixer a Azerbaijan. I llavors eh, sempre parlava a la meva casa amb rus, però també amb la meva àvia parlava armènia llengua armènia, però no era aquesta llengua que parla a, a l'armenya era altra dialecta. D'acord. Altra dialecta. I clar, eh, sempre estudiava, quasi sempre estudiava rus, perquè després quan tenia 6 anys em vaig a, vi a viure a Armènia perquè, mm-hmm. per, per la guerra. I ahir sí que estudiava amb Armènia i quan tenia 10 anys em vaig, me'n vaig a, a viure a Rússia i clar, mm -hmm. quasi me'n vaig oblidar Armènia. D'acord. Mhm. Sempre has viscut des de llavors a Moscou. Sí, bueno, els, els últims cinc anys visc a, vi, visc aquí, a Barcelona. La setmana passada ja vam tenir una persona que sí. parlava armeni, oi? Sí, sí, sí, per això volia establir aquest paral·lelisme. Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé. Curiós. Mm -hmm. I on es parla aquesta, aquesta llengua? Quin és el territori? Uh, el rus eh, es parla, per supost, a tot el, uh, tot el món. Tot, a veure, tot, tota Rússia primer, mm -hmm. després eh, quasi en tots els països eh, que abans formaven antigua Unió Soviètica. Mm -hmm. Però ara eh, en aquests països parlen el rus solament la gent russa. Mm Uh, ah, les altres intenten parlar amb la seva idioma, per exemple, armènia amb armènia, uh, ucraniana amb ucranià, etc. -huh. Però també també existe la llengua rus i quasi eh, entendre, entendre, quasi tot el món entendre. Uh -huh. D'acord. Perquè qui, qui la parla? Els joves, els nens, la gent gran? A veure, a Rússia tot el món. Tothom. Però <laughs> però als altres país, països uh, de l'antiga Unió Soviètica uh, la gent mm, la gent uh, ma, més, més, mm, més major uh mm-hmm. -huh. perquè clar, amb les últimes uh, canvis amb, amb, mm. amb els últims canvis uh, s'estudia solament uh, només el, la, la llengua d'aquest país. Mm -hmm. Cristina, tu ets d'Ucraïna, mhm, sí. pots corroborar això i ens pots explicar una mica... Eh, la gent gran parle, parle rus, però la gent jove l'estudieu a l'escola, l'heu après a l'escola, el a rus. A veure, jo no, no estic de gent gran, però en escola sí que he estudiat rus. Doncs jo crec que més o menys gent de, del meu edat és qui en parla rus també, però en casa a veure, depèn de regió, perquè Ucrània té moltes parts, més gran part, que parla en russo. Mm -hmm. I una altra part que és meu, que parlem només ucranià. I en casa meva sempre se parla ucranià. En guarderia, en col·le, sí que he parlat rus, però en casa mai. Sempre només ucranià. Doncs ara molta gent intenta que parlem més ucranià perquè és nosaltre, nosaltre idioma i volem que sortirà més ucranià. I una pregunta, perquè aquí s'estudia anglès, sí? però això de que el parlem a vegades no, sí. no l'acabem de, de parlar bé. Eh, la meva pregunta és si a, Ucraï a Ucraïna estudieu el, el rus, però la gent mm, el parla bé? Sí, Tu és parles com, eh, com una altra llengua materna perquè jo podré escriure, podré llegir, podré fer tot, perquè per mi no és una cosa que cal que penso, no, perquè és un idioma que només en casa tu has parlat sempre ucranià, però fora tu sempre has parlat rus. D'acord, i per fer els tràmits amb l'Ajuntament, amb el govern... Ara no, per, però abans sí, sempre totes les coses hem fet en rus. I ara ho pots fer en Ucrània? Ara amb tranqu... tu cal que ho facis. Fas, ho facis en Ucrània, perquè ara molta gent protesta molt, perquè no, no volem parlar rus, perquè tenim no, nostre idioma pròpia, doncs no. Mm. D'acord, d'acord. Pero, pero eh, en a Ucrania, por ejemplo, la gente a la edad como, con Cristina, por ejemplo, habla belarus, pero al, al, otros países no pasa, porque siempre di, dicen que Ucrania y Rusia son países germanas. D'accord. Sí, y avance de la Unión Soviética, molt, avance había un país, Kievska Rus, y Rus de, Kiev, Rusia de Kiev, digamos, que ahora la capital de Ucrania es, Rus, es, Kiev y Rusia es Rusia. Por, pero ellos son Uh, eh, aquest, dos y Belarus también son muy países muy unidos, y cercanos. Pero en Armenia yo conozco, eh, uh, a las, a de mi edad. Eh, que són armenios que quasi no, sap, no saben parlar rus. D'acord. Però també és veritat que tres països més grans de Unió Soviètica és Rússia, Ucraïna mm. i Bielorússia. Per això sempre totes coses principals hem fet aquí. Clar. Llavors, russo per no, nosaltres països era molt important. Llavors, creieu que mm, es considera està ben vist parlar, per exemple, ucraïnès? Ara sí. O armeni? sí. es, Està més vi, millor vist parlar ucraïnès que rus? Ara sí, i també depèn de regió. Perquè regió que més a prop a Rússia no, no volen parlar ucraniano, mm. ucraïna. Mm -hmm. Sí. I però part del meu, sempre, sempre a Ucrània i mm -hmm. res més. D'acord. Al Japó la situació és una mica diferent, sí, Keiko. Sempre diferent, perquè <laughs> és, mm, malgrat hi ha moltes eh, dialectes, mm. eh, l'únic que tenem és idioma japonès. Mm. Un estàndard. Exactament. Però que aquest estàndard m'has comentat abans que no és el que es parlava a casa, sinó ah, que a casa eh, cadascú parla sí, dialecte. És, és, és veritat, en casa, en casa o eh, parlem dialecte. Si és veritat que, per exemple, gent, gent de nord i gent de sud és molt difícil entendre una Tot això sí que és veritat. Mm -hmm. D'acord. I en canvi a l'escola i als llocs oficials la eh, llengua que s'utilitza és el japonès estàndard. Exacte, sí, japonès mm. estàndard. D'acord. Potser es podria establir un paral·lelisme amb Itàlia, que mm. també passa mm -hmm. que hi ha l'italià sí. estàndard, però després els dialectes a cada mm. zona. Mm -hmm. mm? mm. D'acord, molt bé. Mm? Eh, els alfabets, tenim tres llengües, els alfabets de les quals són molt diferents. Molt diferents, <laughs> molt diferents sí? Eh, per exemple, eh, Keiko, eh, el vostre alfabet sí tienen tres caràcters diferents, caràcters, mm -hmm. eh, bueno, és signos diferents. Sí. Y que historia japonesa una mica está tancat, bueno, vol dir que misteriós, sí. eh, a través de los libros antiguos chinos mhm. podemos mm saber incluso nuestra propia historia de Japón i si, siglo, eh, gros, vuitè o novena, nove, sí. eh, los japoneses van inventar el seu propio si, alfabet diguem, mm. eh, es diu hiragana i katakana. Però abans de siglo noven eh, sí. es, eh, utilitzaven, eh, van utilitzar letra xino de, sí. de, de xino. Ells és una lletra, mm, com se diu, és mm, eh, idio, ideograma. Sí. Els ideogrames, o sigui, abans del segle IX utilitzàveu els ideogrames xinesos. Exactament. Uh -huh. I a partir del segle IX... Ara, actualment, eh, actualment eh, utilitzem tres signos curant. Tres alfabets. Ar ah, exacte, sí, tres, tres alfabets. alfabets. L'idio, el d'idiogrames, el Katakana, katakana i hiragana. Estas son D'acord. D'acord. Difícil. Sí, sí. Difícil. <laughs> Complicat. Cristina, eh, l'ucraïnà, l'ucraïnès, perdó, eh, també combina tres alfabets diferents o... Doncs no, no, no, no, no. No, <laughs> no, tan complicat. <laughs> tenim moltes en comú amb llengua, llengua russa perquè tenim mismo Arel, Mm-hmm. Mm. És cirílic, llavors, a veure, tenim complicació, però jo crec per gens que no, no, no té mateix eh, arrel, però per mm-hmm. un altre, no tant. Lolita, com te pareix? A veure, és veritat que el, el rus, com les, les altres idiomes eslaus, utilitzen quirilitzat y només no utiliza quirilsa el polac, que, que és ah, el llatí, l'alfabet llatí. llatí. Uh, uh, hi ha moltes diferències, entre, per mi bastants sí. diferències, per exemple, entre alfabet uh, ucraniano i alfabet trus. Uh, Uh per exemple, entre l'alfabet um, ehm, català i l'alfabet castellà eh, no hi, ha, no, no hi ha tanta, tanta diferència. Tenim 3-4 lletres de mm-hmm. diferència, però... Sí, però per, per, per mi, a mi, a mi compli, complica llegir. <laughs> No sé, jo, jo com parlo en dues idiomes, sí, i russo i ucrania... Sí, a ti serà més fàcil. <laughs> sí, llavors no ets un bon exemple, bueno, Cristina. Llavors... <laughs> Perquè quan es parlen les llengües semblen més fàcils del... Sí, però del si tu només mires, ves, veus només tres o quatre lletres que és diferent. Mm. Però després per utilitzar, clar que hi ha molta més diferències. L'origen, clar, l'origen és el mateix del, del Kirill i Mefodi. Sí. <laughs> Però després uh, han, han fet molts canvis amb, amb els sigles i ara és, és, és, és que, tenim, sí, el que tenim els canvis. Mm-hmm. Mm. -hmm. Ens podríeu, pel que fa a la gramàtica, per exemple, ens podríeu explicar alguna diferència entre Rus i entre Ucrània? Rus i... Sí. Això lo explicarà <laughs> Cristina. Per exemple, eh, si l'ordre de la frase... Sí, sí ordre català... de la frase sí que és mateix. Eh, només és... No, tenim moltes, moltes en comú, de gramàtica, de, de fonètica una miqueta diferent, fonètica, però no sí. tant com amb llengua català o castellà, no, no tant. Mm. Però no, gramàtica tenim bastante parecido. Mm? Perquè, per exemple, entre el rus eh, o l'ucraïnès i el català, pel que fa a l'ordre de la frase... Ui, hi ha moltes diferències. perquè, per exemple, jo no podré traduir tot totes les coses en castellà o en català pensando en idioma meva. No, no, no sortirà bé tenim un, una miqueta un altre, no? perquè no tenim articles, no tenim moltes coses que hi ha aquí i... Apòstrofes. Sí. <laughs> Els apòstrofes. Ucrania sí, que, sí que té apòstrof, però utilitzem per, per, per una altra cosa, no, no com aquí. Accents tampoc tenim. Sí, tampoc. Pronoms febles tampoc. <laughs> I la frase, per exemple, a català eh, diuen la, no, noia guapa, ¿no? Mm. I el rus seria guapa noia. Sí, al revés, mm. perquè no, no podràs traduir tot tot que penses en idioma tuya, teva, no podràs traduir català o castellà directament. No. I Keiko, en japonès, Bueno, bo, el verb, sí. el verb mm. on, on va situat, per exemple, en català fem subjecte... Sí, és veritat, és, és eh, verbos <clears throat> perdó, eh, ben últim. En última últim, posició, exactament. com en armeni. Ajà. La setmana sí. Eh, passada sí. ens va explicar la Gènia que... Mm. O tenem algo comú. <laughs> Sí. sí. que el verb anava en l'última posició. exactament. Mm. I teniu articles? No tenem, articles no tenem. I el, el verb ser l'utilitzeu per descriure persones? Eh, no, es, es gramáticamente, eh, yo creo que el japonés es bastante simple y fácil. De, verdad no es como catalán, castellano. ¿Sí? Eh, depende de sujeto, depende sujeto, sujeto, sujeto, cambia. Sí. És, de veritat, eh? sí. és <laughs> molt difícil. El, el verb en, en japonès no canvia llavors. Eh, mm, eh, amb els diferents pronoms personals. No, jo, no, tu, jo, jo, jo, eh, ella, eh, ell... solament canvia és uh, temps. Passat, futur, però mm. depèn del sujeto, no canvia. És que és Bé, ens queden 4 el català. Sí, sí. Ens queden 4 minuts. <laughs> D'acord. eh, doncs m'agradaria poder sentir una mica les llengües que les representants de les quals tenim aquí. Sí, a veure com, doncs com ràpidament, ràpidament, <laughs> sí, Lolita, aquest rus. Es un poema de un escritor eh, rus, eh, Mikhail Lermontov. Es mu- muy famoso. А, <clears throat> a ver. Спасибо вам за то, что не любили. За нелюбовь нельзя корить. Спасибо, что на мир глаза открыли, за то, что я продолжил дальше жить. Спасибо, что не станем мы друзьями, ведь слишком много связывало нас. Спасибо, что не вместе мы ночами, за то, что я один сейчас. Благодарю за дерзкие упреки, за ваш непримиримый нрав, за то, что стал для вас далеким, любовь свою жестоко обуздав. Благодарю за то, что не прочтете вы этих строк нигде и никогда. За то, что чувства наши не вернете, они почти исчезли без следа. Желаю, чтобы счастливо вы жили, а я не устаю благодарить. Спасибо вам за то, что не любили, и мне вновь никогда не полюбить. Molt bé, gràcies. Damos. Ho aguantes <laughs> tot. Cristina. El meu poema és d'un escritor ucraïnès, Stepan Pushik. червонуваті зерна і скалини несе кудись у дзьобі сивий птах, так землю, чорну землю України розносять по усіх материках, везуть, несуть її в маленьких вузликах, і навіть там, де не співають солов'ї, із грудки лине солов'їна музика, сльозами люди скроплюють її, і хлібом пахне, вишнею, соломою і піснею, яку співав козак, та грудочка землі стає солоною, як сіль чумацька на важких возах. Назавжди, попрощавшись з Україною і з грудкою в країни, просто жах, розкидані то голодом, то війнами. вкраїнці сплять на всіх материках, і навіть там, де не цвіте калина, де слово зневажається моє, всі знають. є на світі Україна, не грудка, а земля з народом є. M'ha Molt semblat bé. sentir la paraula música. Que- Només he sentit la paraula música i Ucraïna, és l'únic que he entès. Pues, I el breu poema Sí. de la Keiko. Eh, Sí, es eh, la canción infantil de Body, ah, on nace la primavera. Es, どこかで春が生まれている。どこかで水が流れ出す。どこかでひばりが鳴いている。 どこかで芽の出る音がする。山の三月こち吹いて、どこかで春が生まれてる。 Molt bé, gràcies. Ma, el japonès, Doncs el macos japonès, els estem, el japonès estem més acosta, acostumats a escoltar-lo amb això del bola de drac i aquestes coses. <laughs> El manga ha fet, ha fet molta cosa aquí Ah, i hi ha, hi ha ha fet molts molta restaurants feina. japonesos també. D'acord, sí. d'acord. <laughs> Molt bé, doncs eh, ens queda res, un minut, si voleu fer alguna última explicació o alguna cosa. Abans, Susana, volies, eh, has comentat que del poema de la Cristina sí. has entès música. Música. Mm. És un poema que explica una vida per a gent que anar a estrangeria per a vivir, i que perde el seu país, el seu, seva terra i totes coses així. Mm, no deu ser tan diferent si entes una paraula. <laughs> Lolita, uh, ah. és passiva en rus vol dir... Gràcies. Gràcies. Gràcies. Això ho sabem bé. si veieu Sex and Nova York, sí. la sèrie, uh, la Càrdia es troba amb un rus que li ensenya dues paraules. És passiva, que és gràcies. I en ucranyà... I altra paraula. Ja, y acollir. Yeah. Altra palabra. Totalment. Claramente, arigato. <laughs> Molt bé, doncs ara el que farem serà escoltar una mica de música, tornant tot seguit amb la nostra habitual agenda. Fins ara. soterrant les muntanyes i esglésies. Va ser quan de sobte el poble es va adonar que entre ells ja no es podien veure com que el calor es feia insoportable i cap pudor podia fer-los nosa es van traure els vestits van eixir sentint-se molt més lliures que mai desitjant trobar-se uns als altres a tot arreu bremaven crits de llibertat perquè l'amor omplia l'atmosfera i el camí també era la portera que reclamava feta una fera cridant als seus pits.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 Molt bé, doncs pràcticament dos minuts els que ens queden per acabar el nostre programa d'avui. Eh, el que hem de dir és que eh, el Centre Cultural, el Centre Cultural Can Fabra us ofereix la mostra Cajamarca, Patrimoni Històric i Cultural de les Amèriques. Aquesta exposició es pot veure fins demà. El Centre Civitana us ofereix l'exposició L'Art del Trencadís. Doncs el Centre Cívic de Navas es troba al carrer de Navas de Tolosa número 312 i us ofereix aquesta nova exposició a car que es podeu veure fins aquest dijous. Més coses encara a comentar-vos, doncs l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Sant Andreu informa sobre l'associacionisme comercial. Continuen els treballs per desviar vies i poder construir els accessos a la Sagrera. Una parada de llibres a Sant Andreu recapta fons per projectes solidaris. Espai Viabars i un nou equipament al servei de l'activitat vella. Podreu anar-hi de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 de la nit. També hem d'informar-vos que la nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins al 3 de març, és a dir, fins aquest diumenge, la representació de l'obra El gran despropòsit. La Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra celebra els 50 anys de Cavall Fort fins al proper 19 de març. I per últim, dir-vos que l'espai Josep Bota de la Fabricoats us ofereix aquests dies l'enginy de postguerra microcotxes de Barcelona. Doncs nosaltres el que fem ara mateix és tancar la paradeta, donar les gràcies a la Judit Riar, que ja se anat corrents, a la Susana Ávila i al... Mm, sí, ara ho diré. El nostre tècnic, <laughs> Ricardo Malabé. Molt bé, doncs nosaltres que ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu-siau. Bona tarda.